To super. <laughs> mhm. ją ja wiedziała, gdzie mój miły pije, to bym mu zaniesła, w szafliczku pomyje. W szafliczku pomyje, w korytku otręby, aby po gorące popłukł se zęby babe po gorące, popłuką się zęby. Mamko moja, mamko, moje słodkie jabłko, jak najdali zajdem, słodszego nie najdę. Jak najdali zajdem słodszego nie najdę. Mamko moja, mamko, serca mi się zamkło, dajcie mi za ze swoich ręczyczek. Dajcie mi za ze swoich ręczyczek fajnie miałam kancelarii, nie wiem gdzie to jest, bo gdzieś komu napisane, to to jakby, jakby opuściali nasz rodzinny kraj, to to, to my, ale to mówię tylko na gdzieś, jak my opuściali nasz rod, jak my opuściali nasz rodzinny kraj, do Boga my liść szczęśliwy drogi daj. Do Boga my zawolali, szczęśliwy drogi daj. Pociąg my siadali, chusteczko machali. Do widzenia góry las, prześle smutne ciasy. Do widzenia góry jacy, wszystkie smutne czasy. Żegnajcie, żegnajcie, zielone trawniki. Kaje po was chodziła, ty nasze nożyczki. Kaje po was chodziła. Te nasze nożyczki, nogi chodziwały, a ręce robiły. Nigdy już się nie powrócą na ojcu mogiły. Nigdy już się nie powrócą na ojcu mogiły.